Krásny štvrtok, krásny deň a dúfam, že aj krásny život, aj keď život prináša všeličo, niekedy aj chorobu a preto existujú takéto relácie, ako je napríklad táto, ktorá sa volá Na všetko je liek a vy už viete, že hostiami sú Katka Subotič, Boris Subotič. Dobrý deň, Prime. Ktorí sa na vás celý čas tešili. Dobrý deň. A my sa tešíme vašej priazni, tomu, že e, sme vás zaujali, že píšete listy, občas mi niekto zatelefonuje, občas zatelefonuje Katke Borisovi, takže všetko je tak, ako má byť. A momentálne sme pred e, sviatkom zosnulých, čo prináša tak troška nostalgiu, takú ľahkú, ale nie z lekárskeho hľadiska, ale z takého spoločenského hľadiska takú ľahkú depresiu, troška viacej spomienok a niekedy aj takého smutku, že treba ako my sme sa venovali našim deťom, všetko sme im odozdali, čo sme mali, vychovávali sme ich čo najlepšie oni zrazu dospeli a už ich nevidíme len raz za čas. Keď im zatelefonujeme, tak sa dočkáme jednoslabičných odpovedí. Áno, mám sa dobre a už nám to ďalej nepovysvetľujú, že čo znamená dobre. Keď ich pozveme na obed, tak príde nejaká výhovorka, že práve v tom čase sa niečo deje neskutočné, kvôli čomu nemôžu prísť. Takže tých smutkov, tých dôvodov na smutok, tých úzkostí, ktoré v tomto období máme a, a hlavne tých spomienok, myšlienok z časti smutných je priveľa a tak sa pýtam, čo to s nami robí Boris, prečo je, a čo s tým? Ja vidím, že si ty už zažíva pochovaná. Halo, nemám čas. Čo robíš? Áno. Nie, dobra, nám, no, Áno, utekaj, presne. Babka, Áno, alebo mami, fajn, fajn, alebo telefonát. Ľubím ťa a už aj zloží, aby si sa nestihol niečo opýtať pre Boha e, živého. Vieš čo, e, ja som nevedel, ako vy to na Slovensku. Uh, čo máte, čo máte to, ak se správate. Ja kad sam pozeral TV program počas tých dušičky svi svetih, všetkých uh mhm. -huh. svetých. Áno, všetkých svetých. Da. Ja sam vidjel na televiziji 30-40 minuta Varaždin, Cintorin. Osijek, Cintorin. Zagreb, Cintorin. Ali sam ne že U nas tako... Vlačislava Martin Žilina, Cintorin, no. Cintorin, Cintorin. Každe mesto Cintorin, a to vela tih vjencev, a tih svječki, to u mnja vyvolalo veľmi znepokojne. Neviem, neviem mm-hmm. prečo, ale smrt, smrt, smrt, smrt. Mm-hmm, áno, a, to zapravo, smrt. a to zapravo není otázka, tu, tu ne ide o smrt, to ide o nečo ine. To ima o uctu k našim pretkom. Mm-hmm. To znamena ucta, to ne ide o smrt. Každi iz nas priđe, ode, priđe, ode. Všetci vijeme. A, no da, čo nas čaka? A v Číne je to urobené, urobené takto. Takže nemáme to mať ako modlu smrti, že stále hovoríme o smrti, ale viac máme hovoriť o tej úcta. úcte, o tej spomienke k tomu, čo pre nás urobili a čo my dávame ďalším generáciám Vďaka ním, vďaka tomu, že Dáka to do nás im. dostali. A ja sa už obávam, že my to, čo sme dostali z našich predkov, už nedávam ho ďalej, lebo situácia je taká, vieš, aká je. Uh, uh, musím, musím sa trochu dotiknúť politiky. Uh, Západ e, nemá žiadnych politika, ktorý je silná figura pozitívna figura. Uh-huh. Všetko to rozpráva. Smrť, smrť, to je rád, kad je vojna. Vojna, Jasne. to je iba smrť, smrť, smrť. A tu vidíš smrť. A za vašich tých prázdnin, dušica, dušičky, my rozprávamo o spomenách na naše bývalé naše pred, našich mm-hmm. predkovia. I vždy po mne moja mamička, kad sam ja bol mal, urobila je všetka čast. A vidiš, sine, teraz a ja robim to, čo moja mama tebi mhm. robi. Mm-hmm. Akože pokračovanie robila. po generáciách. My pokračujeme kultúry. Čiže menej, menej dávať kvetov a sviečok na hroby, ale skôr si sadnúť v rodine My... a porozprávať sa o tom, čo vlastne, prečo tá naša matka, otec, Áno. babka, detko. Čo my robíme? My dávamo kultúru, my, neviem, ak sa povie, prenes, prenes, prenášame kultúru prenášame smrti. Kult, e, zvyky naši, ktoré bol. Začal som s činom. V čine je e, nasledujúci protokol. Ty máš starých ľudí, ktoré, keď ti zavolá, príde za tebou, slušne porozprávaš, e, ukážeš mu, že si ty dostojný jeho uh, rodu. Áno, áno, áno že si ja pokračovateľ mám, toho rodu. Ja sa mám do... do ne, ty ukážeš, že si ten, ktorý máš Prevzal byť. som tú štafetu a hrdo ju nesiem ďalej. A ja teba djetko moj, veľmi vážim, priđi na obed, donesem ti, pomožem ti. To činjani veľmi, veľmi dávajú úctu staršim. Áno, ten je tam veľmi Kad starši zomre, to je ode neka <laughs> na drugi svet, vtedy existujú i určité ceremonije ktoré sprevádzajú ducha a spomienky na starega. A u nas... tí, e, tie dušičky, keď som išiel cestou, to boli silné zápchy na tej deň. Mm-hmm. Pred, a to, a to, <laughs> vyvolo, to vyvolo u mňa revolt. Prečo to všetky... Ľudia naraz... nadávali v avtách, išli si posvetiť svojich pozostalých, ale nadávali, že taká zápcha 20 minútová, 30 minútová. A kedy si predtým išiel a boli... E, záprihov a kočia, koní a koč. A bola zápcha 20 minuta, nič se ne deje. Pofajčiš, porozprávaš, odeš do, odeš do iného číkoša. Áno, jedného tátoša. <laughs> tátoša. Dáš mu, ponúkaš mu palenku, to se smelo, máš konia a vieš ten koň, ten koň dva bola vždy, u nás, u Gazi dva, bola, ty, ty odeš do Podravske Slatine, ali odeš do Miholca, to su ti mjesta mhm. na 24-40 km od tvojega doma, domu, ako bi sam te razišao z Hrube Borši do tvojeg doma, Bratis, Bratislavi, stani, ti se možeš opet ako chceš, zaspeš, ali konji priđu Konje doma, idu. odkel chceš, a pojďme doma, idu oni doma. To znamená, ty môžeš byť aj a že to, to si robili taký vtip, lebo ako v, v Srbsku boli chválené automobily, ktoré mohli uh, ako ísť samé, ale musel byť prítomný vodič. Hej? A dali obrázok uh, podstate chlapa, um, ktorého ťahal kôň a chlap bol opitý a spal. <laughs> Čiže si robili sravdu, že to je že akože vozidlo na autonómne riadenie. Tretia generácia. Tretia generácia. Kde vozič musí byť prítomný. <laughs> Výborne. Troška to sme sú, odľahčili náš To sú moji zážitci uh, tohto dňa a Dobre, a čo smutok a alkohol? Lebo väčšinou tieto dni sa ešte zvýši počet vodičov, ktorí idú pod vplyvom alkoholu, lebo tak ťažko žialili, že si to museli nejakým spôsobom <laughs> kompenzovať alkoholom. A pozrie, keď rozprávam o smutku, ty vieš, je to jesen, a je to čo robí teraz viac? Robí teraz plúča a hrúbe črevo. Takže preto nám schytá taká aj s kamarátkami, taká, nevoláme to depresia v tom diagnostickom zmysle, ale proste sme také, a také ale, na nič, melancholické, ale aj také, depresia. nechce keď, sa nám nič robiť. Keď ľudia prídu za, za nami, my urobíme vyšetrenie, ja poviem, vidí sa tu zhromadaná únava, zhromaždená, hej. zhromaždená a vidí sa tu aj depresiu. Ja, ja nemám depresiu. No lebo sme unavenejší, napriek Ach. tomu, že sa nič nedieje, ako v podstate nerobíme viacej, skôr menej a napriek tomu sme stále unavené. A veľa ľudí sa mi na to stiažuje. A ja to tam vidím a poviem. A oni povie, ako kako ja môžem? Samozrejme, vy môžete robiť teraz 15 minuta eh, svižnim tempom. A 20 minuta povete už ne možem. Ali kad ste Čiže boli... prinútiť sa akože zrihli tempo? Teraz poviem, kedy tamo piše a, e, nás zhromaždená Unava, e, ali ja možem, áno, vi možete imati 65 rokov. Vi možete robiti 15-20 minuta svižnim tempom. Ali kad potrebuje dalje, už povete, ja ne možem. Ali kad ste boli 40, 30 mogli ste i dve godine. Dakle, to se to meni. Dakle, už vi nijeste ti ktori ste boli. A posljedica na to pluca maju veľmi veliki vpliv. Takže aj fajčiari by mali menej fajčiť oh, na jeseň. Oh, <laughs> oh, to je ťažké, Ale to čo? Nemo, to, to, to, sú, to, je, to sú pústy, sny, sničky, Áno, to sny, sú sny, fantázia. To nemá, to nemá šansa, lebo uh, a e, prečo ste ne, ne, ne, nervózni? Tak uh, viete čo, chcem urobiť predstavku, ísť si pofajčiť. lebo už sam celi e, rano fajčila lebo Katka šecima poveda, prosim, ne dat parfem, Ano. Parfem oplive nervotorni sustav, centralni nervni sustav. Ano. A i potom, a i moj, a zniži moje možnosti. Ja? E, bi sam pozreo, e, nemojte jesti cesnjak, lebo cesnjak može znižiti krvni tlak. Takže ja? zase to tak, zmenši možnosti to, Nemojte fajčiti, Ani ráno si dať pohárik a, na červíka. Ani kávu si ráno nedajte. Ani vinčekos to ty povieš, ani palenku samozrejme. A čo to ešte, Katka, čo by to bolo dôležité niečo? Nejesť veľa. Áno, I to, to by komplet. bolo to. Uh-huh, Lebo ty, keď zješ, ty máš veľkú záťaž na, na um, ehm, traviacu sústavu. Čiže odkrvuje sa mozog a všetko ide. Aj na kardiovasku, tak mozog nemá veľa čo robiť, tad robí kardiovaskulárny sústav mhm. a, a, a, a, e, a škodí. trávenie. Dobre, a to, ako sa máme, teraz, máme to prijať, lebo mnoho takých amerických kníh hovorí o tom, že áno, keď je taká melancholia v prírode, ty hovoríš tá jesenná ja. E, depresia, takže si to máme užiť, že všetko si musíme užívať a že máme si to užiť, že áno, teraz som smutný, Vieš, tak si budem smútiť, plakať a užijem si ne, to. Ne, tak ne, to nie, nie je to smysel tome. Nek, e, to je povedia, spôsob. Ne to. Čína povie, vieš, prichádza jesen, otoč se sebe, analizuj, čo si robil, viac se venuj sám seba, sebe, mm -hmm. čitaj, pozeraj, mm -hmm. čitaj knihu, pozeraj, porozprávaj sa, sa doma, budi tu a otoč se. Teraz Do je seba. čas, otoč se k sebe, je, teraz je čas, aby si dal čaru, a urobí 1, 2, 3, 4, 5. Toto sú moje nové body, ktoré budem teraz predstavovať a ktorých budem žiť. Lebo príde hmm. zima, kde sa musíš ešte viac sebe venovať. Vieš, čo robí Ježurko? Ide do... Ježko, hej. A, ide do, do, do diere. To no, hej, do, no, do diere. Čo robí dupe. do, veverička? Što robí medved? Všetci sa skovajú a spia. Idú sami sebe spiať, to znamená, vstúpajú do seba. A teraz... Takže musíme pochopiť, že netreba vyskakovať žurky, plesy, neviem čo teraz všetko. To, teraz to není... Pozri sa. Ja niečo rozprávam a mám vždy na, na pamäti. Na mysli na, modál, na pamäti. Mám hej. niečo na pamäti, niečo. My, to ja, keď som bol mlad, e, mal, e, tedy nebolo diskotéka, boli to e, dedinskí domy. Eh, Zábava, áno. Na zábave, kde hráli, hráli. Ja hral s nima spolu. A my sme tancovali. Keď nebolo to, to bolo sobota, alebo nedeľa. A, a cez čtvrtok, piatok, aha, pojdeme u Borisa napríklad ano. Eh, komušky kukuricu dať A preč. šúpať kukuricu, tak. hej. To bolo uh, 4, 5, 6 robila, 20 boli okolo ako kad bi pomah, a zapravo se pozerali jed, jedan na drugeho, to jest holka na hlapa, hlapa na mm-hmm. holku. To isto, Hledali se tam partnerov. To trebalo rozbit monotoniju. Mm-hmm. To trebalo rozbit to, že se sam sebe otačaš. Vješ, to je dobre otočiti se pol hodine, hodinu. Po dve godine už si sami. Už ti nečo hiba. Mi dneska otočimo radio, otočimo... A už tam uči niečo. A už máme. Tuc, tuc, predtým, tuc. Predtým si ti mohol ovela lepše pozret to o čom Čína rozpráva. O, o sebi se otoči. Čiže Ale... to rozíma niečo. Naše staré babičky robili, že sedeli na priedomi pozerali do blba a heklali, rozjímali. Heklali. A boli také, také spokojné. Spo, ja, to eh, liet, leto nosí niečo, leto, a jesen pak nosí inú. Eh, Energiu. Mír, kľud, otoče sebe a ešte trochu a prestane voda chodiť, všetko mm, -hmm, se zamrzne, zamrzne. už tým rozhovory budú na večer na večer kad si sedneš okolo ohnja, mm-hmm. a moš hrat karti, a spat. Lebo a, večeri su drhe, drhe, a, dlhé. a dlhé. Nekedy to bolo naozaj tak. Od čtvrtej už sa stmievalo. Tak, tak. Ale teraz od čtvrtej si zapneš telku a do polnoci pozeráš kriminálky. Box, lebo krv, tie sú, a box, krv. A presne, a, a v je, klietke boj. A to je presne to, kontraváha tom, čo tielo samo prúdi tam. Čiže a vtedy je... nepríjmame vlastné pocity, a lebo mali by sme sebe. úplne je... inak do a, seba. A to idem k sebe. Dobre, takže proste tá ľahká depresia... To tak, je, to je jese, ľahká Tak by mala depresia, byť o tom, aby sme sa spoznali. E, pozri sa, jeseň je čas smutka, lebo viac robí uh, tá pluca a hrube črevo. A o hrube črevu sme povedali, že je to zasobarnik emocija. Ano. A my sa v vtedy o, e, spomeneme na čo smo nekad robili. Proč? A, e, je zima, sihravo, ne idem nikamo. Mam čas doma. Dodeky presa, sa zabalím, sviečka alebo kozub. Ale aj taký stav, takýto stav leze na nervy a preto sa ľudia zorganizujú i máš sviatky cez jesen a zimu. Aby sa stretali, aby všelijak. neboli osamelí. Áno, aby sa nezabíjali. Nemyslím druhých, ano. nego sám áno. seba. Nezabudni, počas jeseny a, Dunavský sliv. Ako Dunav ide, to je čast, Dunaj, čast e, a, a Rakúska, e, Slovensko, Srbsko-Rumunsko, to je najviac uh, suicidov. Najviac samovráž. Ľudí, samovráž. To je, to je ešte kvôli tomu, že i obličke nerobia tak, ak by mali. Najmä to je e, časť, kde máš čos, trošku viac probléma sa obličkami, uh-huh. železom a uh-huh. ty e, eh, obličke považuješ za hrdinosť, alebo za nehrdinost. A, oni zodpovedaju za to, že si hrdina A kad ti opadne hrdinost, kad už ti opadne samo ako eh, sila, ja se ne bojim. Kad ti mm, strah, opustiš strah. Je mi jedno strah, je mi to jedno. Kad opustiš strah, je mi to jedno. A smutok, vieš što se stane? Dižiš ruku na seba. Lebo najviac je ľudí, ktorí sa zabijajú, sú sa osamotení ľudia ano. na samote. Ja? Nemajú nikoho, nemajú podeliť majú pocit, že žiadna istota pre nich neexistuje. A... Nemajú s kým sa rozprávať, komu si hrube, oprieť hlavu na plece. Hrube črevo. Dobre, Nos to... nese spomínky. No veď práve, že to hrubé črevo nás nesie stále do tých spomienok. A ty spomienok chceš podeliť. A nemáš s kým. Chceš e, naroden den, chceš čaj, nemáš s kým. A chceš e, Ja mám na to jeden liek, chyť pero a papier a začni písať svoje spomienky. To by si... Ako nebudeš spisovateľ, ale uľaví sa ti keď budeš písať. A teraz ja viem, že v tom novembri, keď ešte mama žila, ako sme sa pohádali a obidvaja sme boli smutní. A keď to vypíšeš, tak sa nemusíš obesiť. A, vieš, a teraz, e, keď sme už, on sa zabije a sú niektorí ľudia, susedu a možno nejakí ďalší. No, bol dobrý človek, ale sám bol osamote. A pak ale dobro. nikdy si nesadli spolu na čaj. <laughs> Tak, tak. A to je to, nemáš s kým niečo podeliť. A práve my, my ešte ja, ja ešte to môžem tako hrdino povedať, ja ešte mám život za sebou veľmi pekný život za sebou a máme <clears throat> vzťahy ku našim mŕtvým. E, ja si pamätám pradedu. Mm-hmm. Dedu a s, e, s mamine strane. A jedni boli Nemci, Švabe, došli mm-hmm. od gore, tam mali mline i tak dalje. Ja se pametam, Dalje se ne pametam. Ali moj djeduško pameta pet generacija. Mm -hmm. To je ucta. Ano, On žil kao sto rokov, jel? Skoro. No, to je eh, ucti, jedan den do sto, jedan den do sto roka. Mňa sa nepýta, nie som tvoja sestra. A, bol, <laughs> bol pochovaný na naroden den, myslím, da je bol 100 rokov, 99 alebo 100, to, to je to sú dosť dobré roky a bol vitelný do, do konca. Super. Ja si osobno myslím, <clears throat> že budem žiť 127 a uvidíme. Nech sa páči, my sa tešíme, ja už relácie s tebou a budeš, robiť nebudem. A budeš mi ale gratulovať. Budem, budem hore lietať, <laughs> akože pozriem sa, ako to Dakle, robia tí ďalší. Pekne rozprávať o našim mŕtvym znamená podporovať našu rod. reláciu, rod Bravo. Áno. Bravo. Je to o tom. No dobre, takže ale nedali sme žiadnu radu. E, rada asi neexistuje, každý si to musí čo? v tom, čo vojde do seba, to si už musí každý analyzovať. A čo, čo by, spoznať sa. By sa. Ja si myslím, že je to čas, kedy by sme mohli spoznať aj svoje tiene, teda to, čo zatláčame, čo nám vadí na druhých ľuďoch, a. lebo tak zistíme, že je to náš tien, že proste na niekom druhom to nenávidíme. Nechaj to. A preto, a preto sa otáča sebe sebe na jesen a na zimu a ideš do hĺbky, analizuješ, dešifruješ, dáš, zachodiš, kaže Katka. No to, ty keď hovoríš to bojovanie s tými vlastnými tieňmi, alebo skore spoznaj vlastné tiene, tak ja som práve narazila na nejakú knižku, ktorá pojednávala o tom, že krmiť svojho démona, mm-hmm. že nakrmiš e, ten e, tieň a tým v podstate dáš e, pozornosť a tá situácia, v ktorej si, sa môže výrazne zlepšiť k lepšiemu, lebo ten démon alebo ten tieň, s ktorým človek stále bojuje, je v skutočnosti nejaká časť samého seba, alebo po... Ktorú nechceš prijať, neznášaš ju. Áno, a nevenoval si jej, e, si jej tú pozornosť a keď ona tú pozornosť dostane, pekne ju nakrmiš, na to je nejaká tá špeciálna technika, tak... A tak e, sa jej zbavíš, lebo ten strach proste opadne. Už, sa, už môžeš sa na ňu pozrieť, že áno, som lakomec, som lenivec, som chamtivec. Proste v každom to tak troška tlie a keď to nepripustím, že niečo v tom je vo mne aj zlé, a tak potom ma chytá naozaj veľká depresia, lebo hľadám to u druhých, ale tým to nevyriešim. Áno, to je tá, ten pocit dokonalosti. Pokiaľ to nie je dokonale, tak e, mnohý, pre mnohých by to znamenalo až smrť vyslovene, že, že ja nie som ten najlepší, e, proste tí ostatní majú tie chyby. Nie, ja <laughs> nemôžem si priznať chybu. No. Takže to majú aj mnohí z nás, aj mnohí z politikov, tak vyčítame ono, im to. čo by sam ti ja e, odpovedal na tvoju. Hovor, hovor. Teraz je čas kad se spominjaš svojih predkov, daš im úctu, musiš dať uctu, lebo inače ne bi ti žil i otača se sebe i analizuješ čo bi si ešte mogol urobiti pre svoj rod, pre svoje meno, pre svoj obraz mi tak to mhm, povijeme, mhm. čo bi se ešte mogol urobiti pred drugih. Jer ja sam, možda sam ja čudni, ali ja sam ščasni kad uh, e, e, nekdo drugi vedla mnja je ščasni. No to, Možno tak, to, to už je také vyššie štádium. To možno... Na začiatku chcú byť ľudia len šťastní to... sami za seba. Potom začnú, že keby ich deti boli šťastné, to by bolo také výborné. A potom, keď už sme v istom veku, tak si hovoríme, aké to krásne, keď sú ľudia okolo šťastní. Veď to je vlastne šťastné, že všetci nisi. okolo sú šťastní. Ale k tomu ako cez dušičky asi nedospejeme, lebo keď sa stretne rodina, vždy sa poháda a každý tam nájde nejakého nepriateľa. A poviem ti niečo, na to ešte nisi došla. A Katka, ja som u Černoj Gori mali tam ordinaciju i robili smo, a bol jedan musliman pravi ortodoksni sa dve žene, hteli tri. Počúvaj, to bol hodža. To je, Hoď, á, hoďa, hoďa, to, to je, je učiteľ. Niečo. To je ten aha, učiteľ, to je, ten, čo dobre. číta ten Korán uh, v tej mešite. Jaj, aha, áno. Rozprávaj. To je ako a keď už Židov číta to. No, áno, porozprávam svoju story, takže no. on je, akože to je, to je pravý hodža, hej. Vezmi si, však my máme Mola, Milana Hodža, takže v podstate áno, to bol Milana Mil, učiteľa. Milana jasne. učiteľa, eh, tak eh, bol Hodža. Zaujímavé, jak špekuloval, ale to už mi Boris hovoril nad nejakými tými svojimi ženami, ale to necháme bokom, to sú... <laughs> ale malých, ako správny muslim. To, to je káva, do, tu my piť nejdeme, ale bolo zaujímavé, že keď sme sa stretli, tak ja som mu išla podať ruku a on si prekrížil e, ruky ako o, e, takto, na je, hrudi, na hrudi, pekne, ako keď vidíš toho faraóna. Po... E, áno, že on sa nemôže dotýkať druhej ženy, iba svojej ženy. A, <laughs> iba svojej ženy. A e, potom sme stretli jeho kamaráta, ktorý ho poslal k nám a hovoríme mu to a on sa tak schutí na tom zasmial, vraví, že no ja som tak ďaleko nezašiel. <laughs> Dobre, tak to, to mnohoženstvo niekedy rozoberieme, že čo to hovorí vlastne s našimi rodmi a všetkým, ale poďme niekde na listy. Troška už teda sme zaspomínali, tak ako sa patrí v tomto období. Myslíš to na... Uh... Milujeme sviečočky, môžeme ešte povedať, že nie všetky sviečky, ktoré si domov donesete, vám prospejú, najmä keď máte malý byt a máte tam tie všelijaké navoňané sviečky. Kati, ty o tom vieš viac? Určite tie aroma sviečky, všelijaké plné tých umelých chemikálií treba vynechať eh, zo svojho príbytku. Domov to ani nenosiť, lebo naozaj si s tým môžete len eh, poškodiť poškodiť zdravie, radšej podporíme zase domácich, čo vyrábajú domáce e, sviečky z, e, z čelieho medu, vlastne z <laughs> vosku, z čelieho vosku, áno. E, tie aj pekne voňajú, sú zdravé a my podporíme našich. Tak. Áno, ale nejaký pekný kutik si urobiť aj s fotografiami je tiež príjemné, ale vraj sa nemá podľa rôznych kníh o takýchto, ja neviem nazvať, o akých veciach, všeobecne sa volajú ezoterické, takže keď si robíte kútik s fotografiami, e, tak tam nedávajte fotografie, kde sú ešte aj živí. Akože babička s vnúčikom, akože živý by nemal byť na tom altánku, kam si človek robí teda ten malý oltárik a má tam čo, kvietočky a Čo ja tak ďaleko ešte som nedošiel. <laughs> U mňa sú, u mňa sú sveto. Ale vieš, ja budem trochu nudný a poviem, nudný. áno, e, je jesen, dušičky, ale máme tu i zimu, máme tu i Ale zimu vlhkosť. neskôr, ne, nie? máme zim, zima, vani skús, Je, že, sa, že nám zima a nemáme da, prehriate da, kosti. Tak. Lebo v niektorej relácii sme hovorili, Áno. že musíme mať teplé vlhkosť, kosti. Vlhkosť je vonku, i syhravé, tak, ako to je. A to je práve e, čas pre vírusy. A ti se spomeneš nekedy, že smo mi u školi učili, že virusi su škodljive. To znaš već su škodljive, ali veci tvrde trochu inak. No, čo že veci? veci nisu len patogeni, već e, ti, ti, već si su ti naši virusa i ključovim faktorima v naše civilizacije. name one boli stale pritomni u tom našem nejakom začetku, biologičkom kad smo se razvijali, vivijali. Da, da, kad smo se vijali. dakle, virusi ne bi podla ih trebali biti neprijateljovja, ili neprijatelji, oni bi e, oni bi musili biti dobre, lebo se oni každom, e, každej hvili v e, bunkovom procesu u, u toj genetickej, e, genetskom kode. Mm-hmm. na štobite. No dobre, ale niektorí vedci tvrdia, ja neviem, že to máš naštudované, že vírusy neexistujú, že nikto nikdy nevidel v mikroskope izolovaný vírus. Takže to není pravda. prečo hovoríme stále o vírusoch, keď neexistujú? To není pravda. Spomenimo videl sa... si vírus? Ja ne, ale videl človek, ktorý konstruktoval, konstruktoval náš uh, jeden mikroskop ktorý videl živý virus karcinoma, samozrejme Ehm, nepačilo se to lekarima. Prvo mhm. poznali, mm -hmm. áno, je to pravda. Je to i tako 20 Čiže to 30... hovorí, že rakovina je vírusové ochorenie. Aj, aj. aj. O, mhm. okrem hubičky. Jasne, aj ešte vírus. A, a potom potom uh, e, lekári odstúpili, dostali peniaze, razbili mikroskop, človek se prepil, <laughs> poviem i, nekad poviem i mene. A, dakle, ja poviem tako, virusi ne lijetaju ak bi to nekto chcel od mňa počuvat. Nemaju krila, nemaju kridla. Uh-huh. Mhm. Ale jedan doktor tak porozmišljal, povedal, vješ zima kad je, e, lepše se lijeta. Letadla velmi lahko idu, uh-huh. Mhm. lebo uh-huh. zrak je čvrst, tvrči. Ano. A ti kad kihneš, čo se stane? Uh, e, ti veš, fligeo kva, kvapki, one letja do 5 metrov kad kihneš. Uh mhm. -huh. A teraz kad je vzduh tak kompaktnejši, egzistuje šansa že taj e, e, to čo si ti vikaš, te flige, kvapke, a e, zostane trochu dlhše než kad je leto kad mm -hmm. padne. A mm -hmm. potom vjetor, Jasne. vihor, vrtlog, to znamená, vírus môže lietať, ale pod určitim podmjenkami. A čiže je ta ona, ale te podmjenke od njegdje gdje Isto tak, ako letaju vajca, vajčka, Eh, tých... Eh, Aha, rôznych tých... Rôznych, kad pas urobi kaka, tak ano. sa to rozkladá a potom tie vajca letajú, lebo sú ľahká, veľmi mm ľahká, mikroskopsky, mála ľahká. To znamená, tie vírusy... Čiže to tvrdie, eh, to platí aj o mačičkách, aj o liškách v lese, medveďom a podobne. Takže my vidíme, že tá, tá najdôležitá vec, že vírusy letajú. A druhá vec, otázka, vírusy žijú? No, e, pozica Su teorije ktore poveda že virusi su čas naših bunjek ktori robja očistu, čista i tako dalje, ali poveda se i nasljeduće, to što sam ti ja povedal, virusi nijesu živi, ali nijesu ni mrtvi. Mhm. Virusi su na među živim, a neživim. Aha, na pomenci. Tako, tu je to. A, potom, mm, nemaju bunjkovu strukturi, ne vikonavaju metabolizmus, ne rozmnožavaju se sami, njim, im potrebuje Čo potrebuju, e, Domadar. Bunjka. Aha. oni stupaju u bunjku. A ja ti teraz... Čiže sretnje sa s bunkova potom sa teraz može povijem, Každi virus ma ključ. Uh mhm. -huh. a tým kľúčem on skúsi od, od, od, odamknúť našu, otvoriť, odamknúť našu buňku. Uh-huh. Znači tým kľúčem, ako tých ľudí, ktorí sú zdraví, silno, baš uh mhm. -huh. super zdraví, u nich je taj zamok trohu zatvoren, tak silno, da se tam nedostanú len tak ľahko. Tam treba <laughs> speciálnejší kľúč. A tých ľudí, ktorí uh, sú tak, tak, to, to vírus môže aj 2, 3, 5 krát ročne zautoči, to znamená uh mhm. -huh. virus má ključ, a vstupi do bunke, a e, kedy chce, a prečo vstupi do bunke? On, e, musím povedati ešte da virus má oko 95% tih bjelkovin, ale to čo je do 100 su DNK i RNK, to znači taj mhm, dvo, mm -hmm, da, dva, i dvo i jedan taj zavijat. A tým vírus povie, chcem, aby si mi replikoval 200, 500 tisícokrát a bunka a sa počúva. Rozmnožuje, a tak som rozmnožuje. Ali teraz ti poviem uh, eh, gdje ja vidim, lebo nečo vem, nečo o tome vem, gdje je taj m, hm, jedan priklad od najfascinujućih uh, eh, je gen sincitin, ktorý je kľúčový pre tvorbu placenty u cicavcov. Mhm. A tento gen má povod u retrovizoru. To bol nekada virus, kedysi, ktorý sposoval i e, infekciju. mm Ale, a dnes umožňuje, aby se taj embri e, rozvijal i pomahal nam A to je ukaškovi Počkaj, bi se to razvijalo? Embri, pomaga taj, taj gen Embrio. Embrio. Aha. Embrio, to znamena to znamena da to je ukaškovi prihrad toho ako se virusa infekcija može stat evolučnom inovacijom. Dakle, mhm. taj gen sincitin. Ja? Velmi zavnava. A teraz povedam ešte raz. Jesen nam je tu. Rinovirus na scene. Určite, I teraz, sa. A, pozri sa, ako nás v ten, ešte není zima, pa nas ne zaujíma drugi e, virus. Nas zanima rinovirus jer e, on není iba objav dnes, dneska. On bol známy i v Egipte, i u mm Mezopotamiji. A kad ja čitam Eberus papire stare, Ebersoven papire, kad čitam tamo vidim, piše kedi priđe reš čo treba urobiti. Mm -hmm. A do, mi drho vedeli čo to reš, kad ono na koncu je to podhla, prehladnutje. Aha. A kaže uh, Egipat, kedi priđe reš, zobrite med, zoberite bilinke, uh, eh, a uh, zoberite kadidlo. Mm -hmm. To smešate, dajte oko nosa. Uh-huh. A mhm. má to smysel, čo myslíš? No má, samozrejme, že má. Prečo? Lebo ty vidíš... Kadidlo, med, ale aké bylinky? Tie, ktoré sú majčená duška napríklad. Uh-huh. To on, on je često to. pazi, tam je bosvelová kyselina u týmto v týchto bylinkách? Tie, kadidlo. Ne, ne, kadidlo. Je bosová mm-hmm. kyselina sú tam. A kadidlo je dostať v tých obchodoch na vykurovanie. Ľudia nevedia, že ho môžu používať aj do vody, rozpustiť, uh, vypiť. Ip. Takže ako aby sa nebáli, že ako kúpia pikoška. si... Ano. Ako pikoška. Zapa, zapamätajme, kde sme stali, aby som nešiel široko. Jedna slečna z Čiernej gore počula, že sam ja <laughs> odbornik, do dobro, ajde. A povedala, že od mňa očakava bola na kiretaže, a mhm. krv, krv, krv, krv, krv, krv, krv, krv, krv, To stale. A povedal sam, vješao, momentalno ti ne možem nič, a odi doma, ja ti povijem. Odišla do Černe gore i povedal sam, odi do kostolu. A ja mhm. ne idem do kostolu, ali te razideš. <laughs> Tam je kadidlo. Odjedol. Uzmi kadidlo, a zrnko, ano. Mm, jedno ako hrášok, voda, vypi. Ale to, a zomri. Tak chceš, nechceš, čo ty ja môžem. Nie? Ja zomrem. Presne. Ať bolo tako, ne, povedal, že musí nekog po, uh, e, ves so sebou, že ne može hoditi, že je toliko slaba. Vykrzala. Jasne, Urobila čo som povedal, gle, pozi sa. Krvácanie prestalo. Zastalo. Lekari v šoku, čo se stalo. Dakle, vidiš... A ty si takva... sa pozrel do starých papírusov a bolo by to jasné. A kedy si ty u kostolu, ty nikad neprechladneš, e, e, ak si počas e, myš omši. Prečo? Lebo farar ide ale on je druhý, on je druhý, áno, što zobera peniaze. Áno, ten, ministrant. Ten, tento. Ministrant. ministrant. Uh, jede s jednom stranou kadidlo, s tým kadidlom a z druge strane priestor. druga vrečka i ti, s tim, čuj, ti musi zaplatiti kadidlo, ja? Jasne, musí kúpiť kadidlo. On pušta te fenole, ktorí ano. zabijajú uh, tieto te, te vírusy, o ktorých sme hovorili. Sa, Mislim, zabijaju. Ne, ne smijem povedati zabija, ali bakterije zabija. Virusima ne, znemožni e, roz, e, rozmnožavanje. Ja bi da. do tej bunke, ja škodil nam. A teraz ti povijem, a, Rimljani povedali, a, kad imaš e, a, taký mhm. to rinovirus. A, uh-huh. ajde, rozprávame o zaštopanom O nosu. nosu. chrípka. No, no, ne, o chrípke ešte ne. O, Zatiaľ no, len nápka. O prenáčka, keď je o ten nos zaštopaný, oči, súzia, Áno, uši trochu nepočíš, oči, za, zacpaté ušné hrdlo, čekaj, hrdlo, a bolavé hrdlo. Hrdlo bolo, hrdlo te páli. Čo treba urobiť? No. Zoberieš živého myša, Myš. Áno, a ako? ošúcha si, myš ako myš. A ošúcha si ako ústa pod nosom. S myšou, pošúcham si to, pod nosom. Vieš, e, Nemáme mám... myši už doma, niektorí, tí, čo živaj, žijú pri poli, tých majú stále pri poliach. A... To ešte, ešte by som e, to, to sa medom... Vtipné. A, ale to robili, dnes to píše. <laughs> to Vidím píše. sa už, ako najprv mu ostriam fúzi, aby ma nešteglil a potom si budem natierať. A, ja som sa smiel ženama, ženami, ženami, že se boja Miša. No Keď som bol u v Myša domu. sa nebojí, ale myši sa <laughs> boja. Kad se, videl sam jedan miš, gdje sam ja na dedini, mama i tamo nešto, tak sam uh, e, jednu udnogredincu potjahla to ladičku, a tam bol myš. Tak sam se znehutnil, zneprijaz mi to bolo, že som povedal, bože, bože, čo teraz idem? Idem ga zabiť, krv budú čreva, ne, ja to nechcem. A potom si myslel, myslel som, bože, Teraz mi je jasno, prečo žene stanú na stoličku. Kričia, ide, jasne. <laughs> Ó, myš, pavúk, myš. No dobré, ale je to, je to ako tie maličké, tie hraboše polné, tie sú také prebehne ti to po eh, kuchyni, v makate a vidí, nič to, to s tým Nemám nič proti, nemám nič proti. Dobre, vy... nebudeme si natierať, poďme, poďme ďalej, <laughs> ne, poďme nenatrieme si. A teraz mám uh, eh, lekárske správe povedia 17. storočie Anglicka. Dávaj. Ako tamo bolo. Kaže, um, pre, reš ili prehľadnuté se liečilo z mesov puš, pušného prachu, uh -huh. uh, zmesov vajec, to dá do, do púšna prachu, uh-huh. Mhm. hovedzieho trusu uh-huh. a loju. Ťažko nájdem hovorí trus na balkóne, ani na križovatke. Ťažko nájdem, pa pozri sa, to je groza. Čo, hoci čo robili s tým, ja som sa nakost, naježil, nakostrešil. Počúvaj, ale ja zase z tibetskej medicíny viem, že keď sa uh, ten trus vysuší, tento uh, z hovedzí tak sa, a zapáli sa, tak dokáže vysterilizovať na okruh jedného kilometra všetko pozabíja. A preto to Englezi robia. Vidíš? E, e, má tu niečo ale púštny prach, aby to horelo. Jasne, Vajci, karbon. Trochu síry treba dodať. Dá, síra, presne to. <laughs> Eh, hovedzi trus, a loj, Dobre, že nemáme tu. spoločné laboratórium. My sa tome môžemo smiať, ale ty musíš vedieť, že my do dneska eh, nemáme liek, ktorý by zabil taj náš uh, vírus. no? uh, ale ja myslím, že máme. Medicína povie, že nemáme, ja poviem, že máme. No. Ja by som doporučil zinok, vždy, no. zinok, zinok, zinok. V lekárni vezmeme. No, lekárka potom... môže dám A drugo, um, mi mame oregol rut. Oregol Smiješaš rud, s ozinkom. Uh, ja? Mhm. Ali pozi se, a, prečo ten oregol rut? Pretože zebrani replikaciju virusu v bunke. Mm -hmm. Dakle, virus ima ključ koji sam ti podal, a teraz virus stupil do toga, a, dič, a se replikuje, a tamo su interferoni nejaki mm -hmm. u mm-hmm. tom tom, ktorý zabrzdia. Takže nemôže aby sa rozmnožovať. I preto poviem, Subotič dostane Nobelovú cenu namiesto Trumpa. No musel by si sa narodiť v Amerike, tam by ti to prešlo. Trump on, nedostane On, <laughs> ja dal... Trump ju možno a, dostane budúci vieš, rok, rozumieš, možno niečo vymyslí s tou vieš, vojnou. odstúpim trochu, odstúpim trochu toga a poviem, Rodića često davaju malom djetetu, kad rasprava malom djeti to je rok, dva, uh-huh. to najčešće se ti prehladnu, pozor, to ne, ne Jasnije, malo djetički samo To najčešće 3, 4, 5, 6 rokov davaju uh, nekak, nejaki sirup protiv kašlja. A teraz uh, čitam o tome, studije ukazali, že se s tim... Uh, s tim e, sirupima ne vileči nič rihlejše. vileći, Čiže oni len se. potlačia ne skrati Ček, ček, skrati doba. Nektori povie, no, lakše kašem, ali nektori to vidje Bez ohladu. čo, a, e, a, upozorňuje, USA varuju že djeti do dvoh rokov bi nemali uživati sirupi proti kašlju lebo najviac oni potreba, čo da se ne, zapak, ne zapakujeme, ali prečo to ne? Kaže, takito jedan sirup može vivolat krče. Mhm. To, to može e, potom na mozgu urobiti dlhodobe problemi. Potom zrychlení tep, što neni čudno, su bilinke, koje oplivnjuje mali organizmus. A isto to, kak poveda, dokonca aj smrt. Takže bi sam ja poprosil uh, e, velmi opatrnje malim djecom ne davat to, čo bi sam ja doporučil. zobereš oregol rút, dáš do rozpršovača, difuzera. Do áno. Malé, malé deti, pre malé deti. Jasne. I niekto stále, što Katka robí. Ja, že tam, kde dieťatko spí, tak stále. rozprašuješ do vzduchu nie, nie, nie. ten oregol. Katka, tak Katka, difuzor, difuzor. Ale to je difuzor, ale keď Však máš... Ale aj rozprašovať nie, tam, keď nie? máš oregol rút, tak to, s malými deťmi sa to robí, že v kuchyni ty to postavíš na sporák s vodou a nechá to vyparovať a musíš e, tam byť samozrejme to dieťa pod dohľadom aby náhodou na seba e, to nestiahlo a potom e, je možné použiť e, čistý eterický olej do difuzéra to už je niečo iné. A prečo to nemôžem rozprašovať? Um, môže sa rozprašovať. Môžeš rozprašovať, môžeš urobiť ja roky to vo vode a, a poros, to tam, no? Po, ale keď chceš, že nechceš sa s tým ty zapodievať, chceš, aby ti to išlo automaticky a máš elektriku v dome, tak najjednoduchšie je použiť ten difúzer, lebo to uh, pekne máš takú nádobku, tam to dáš a to sa ti samé vyparuje. Difúzer dáva permanentno stálu určitú uh, Koliko količinu. Mnoštvo. Mnoštvo, určite mhm. stale. A kad ti rastrekaš, ty si v jednej chvíli veľmi zvýšiš koncentráciu. Áno, a potom zase nič. A ty, Jasne. pozri sa, ty musíš bezpodmienečne stále pozerať to bebatko, ako reaguje na, na, na takýto uh, e, mhm. -huh. spôsob liečby, lebo nemôžu všetci reagovať um, jednako na... Jasne, a vyskúšal si napríklad, ako všetky e, veci sa môžu natierať na Eh, chutidla. Na chodidla. Áno, na tú stopu po tvojom. Pozri sa, je to malo dete, babetko, ja nie Keď som lekár. nožičky a dám na to ja ponožkičky. Ja nie som lekár uh, detský. detský i nesmiem podať nič bez konzultácie s, s lekárom. lekárom. Dobre, ale, ja by som to ale robila. Ja, Dobre, ja to ja môžem povedať. Dať. A pozri sa. Aj to robím poviem. sebe napríklad. Dobre, to je si niečo iné, ja? A teraz A bi ne bilo tako drastičke, doporučam neka e, daju do 6 e, decilitra vode, e, dve čajeve ližice oregol ruta neka se to u kuhinji viparuje, a mhm. djeta je vedla izbe. Ali mam ešte jedan lek, ktorý mislim, že jedno s drugim ide. A to je zobereš kilu cibule, običajne cibule, a daš do štiri roha, ro, uhlu. Každý uhol, každý roh. Da, do každého rohu každý dáš roh dostane, do každého tako, rohu dáš cibulu. 4, 4, 3, 5. 4, aby da. si minul to kilo. Da, ne, nek 3-4 kilograma nek bude. Nek bude dost. Prečo? Prečo to ideme? Ideme preto, lebo to je vonja. A ta vonja što katka pove nama treba i sira. Jasne. A Číňani poveda, nikto, nikto neohorel na reš, na prehľadnuté, keď uh mhm. -huh. to mal dom. A zvlášť mladý. Da, a zvlášť mladý. A to te nič nestojí. Ja? Hovorí a... sa, že aj na nočný stolík, keď si dáš do košíka vedľa, tam, kde spíš, a proste plný košík cibule. Užka a sme, že to veľmi, veľmi že to pomáha. Keď Čože... máš nespavosť, tu kortizol mm, dosť hrá rolu. A ti urobi nasledujuće. Zobreš jednu cibulu, tak a tak, roz, roštvoriš ju. je, <laughs> a ne, ne, ne, ne, nego Ne daš šrupki da. preč Ne, šetko, ne daš celom zostava. Daš je vedla postele, vedla a možeš prekriti sa jednim eh, kapesnikom, a i ne musliš. Samo zeme ta vonja, môže byť silnejšia, mm-hmm. ale menej mhm. silná. A vedľa toho ľudia povedia, že veľmi kvalitno hlboko spia. Mm-hmm. A, to je Čína, ale to sú i Bugari, i Chorváti, predpokladám, že i Slováci to tako no, robia. to tu nebola e, tradícia. Treba skúsiť a Číňani sú, prakticky. Ide, ide, nejde, nejde, zachodíš. A teraz ti poviem, Teraz ti poviem niečo, že kto vlastne spôsobí škodu v našem organizmu. No. Kad rinovírus, vieme, že rinovírus útočí na veľmi malý počet buniek. Uh mhm. -huh. A, ta, kdo? a čo? A e, teraz ti poviem nasledujúce. Každá bunka, ktorá je, u sebi užma virus, ona musi uh, virabat nove viruse, nove viruse, mhm. a ta bunka začne kričat u pomoć, u pomoć, pomožte, ja, mi, mi, ja sam infikovana. Mm a, to mi, vieš čo, mi teraz natačamo, a, a počuješ, nekdo se otključa dvere, a ti ne viš doje, a volaš policiju, volaš, lebo si visoko, volaš hasiće, volaš sanitku, volaš prijatelje, barta, mamu, tatu, še ti priđu, a, a to bol neki človek koji se pomilil. Mhm. Dakle, gdje je tu problem? Pa problem je vo nas samih. Mhm. Lebo, kad je bunjka utočena, ona dava určite hemijske spojenje koje mi nazivamo citokini. A ti citokini maju schopnost volat u pomoć i podpričahovat e, mhm. našu imunitu. Uh-huh. Ti od limfocita pa šetko što priđe. A te okolne, e, okolite bunjke davaju u velikom mnoštvu davaju i, i od, otpor odozvu, uh a potom ti imaš zapaljeno hrdlo, uh maš e, nos koji suzi. To je nič ine než naš, naša imunita tora presilno robi. E, vidiš, teraz e, mi mu, otaska je, a kedi to prestane? Pa prestane tedi kad naša imunita zvitazi, upokojím sa, tak sú i tvoji nos i oči, e, hrdlo, všetko, je zasa v poriadku. prejde. No dobré, a v tejto chvíli, ako je viacej reakcií na to, aj detských lekárov, aj lekárov všeobecne, že v tomto prípade už je hrdlo zapálené, už slzia oči a všetko a niektorí, niektorí nie, majú horúčku. A treba i hneď proste dávať si niečo na horúčku, alebo platí to aj podľa Číny, že práve tá horúčka môže pozabíjať tieto... 38,5 stupňová Katka i ja nič nerobíme. Ja som si ani na 39,9 nič nedala. A Katka je trochu smelejšia, a vieš, lebo ako ode na 40, to malý diece môže vyvolať fras, e, ako sa to volá s mozgovým... E, Áno, zabije môže ťa zabrzdiť a e, e, zničiť nejaké linke tam. A potom chlapec má problém. To sa dá liečiť, pozor, to sa No dobre, ale na to musí byť ako, že teraz zase povie, že nie si detský lekár, ale ja som tiež nedávala do 39 nič. A, a podstate som to konzultovala so starými detskými lekármi Prečne a tak. oni mi povedali, že oni sú momentálne nešťastní z toho, že dieťa nemá ani 38 a mamička v hystérii, pohotovosť Dáva a neviem čo všetko. Lebo môžu... sa strašne boja, že sa dieťatku niečo paracetamole stane. a iné veci vymyšľate, ktoré môžu zabiť to djeta lebo odpoved može biti odpoved e, može sistema uh, to Čo je veća teplota, tim su veće šanse za rihleće vilečenje, ali, e, uh, nekakav ne, ajde, kak bi sam to povedal, limit, neka zona udobnosti. Mm -hmm. U, u, u tom, e, tom ne, ne istom, ano. ali kad pređe 40 ka tu, už nemamo o čem rozmišljati, tu se musi zabrat trochu Dobre, ja silneške. som to riešila s e, mokrými plachtami, balila Absolutno. som dieťatko. Mislim, ne, ne vem idemo do toga, ali to se robi, ja tak to se to robi. A, e, e, plahta sa, sa da e, do studene vode i da se do hladničke, do onog tak. zamrzaka. A zabališ dieťatko. To zamrka. Potom se to, mi smo to radili s našim malim, potom se no ja. zdignu ruke, No, a, a zabališ dieťatko pod pazuchou. Môj Aculko <laughs> je to... A dobre, ale nebola Deti to, to Ale nebola to plachta z mrazničky. Čo Určite to bolo? nie. Nebola iba eh, hodina ja do studenej vody. Ja som tiež do chladničky, do ľadovej vody. Ale nie, ja si nepamätám, že ty si ne, to ne, nedal. Ne, čekaj, čekaj, Ja dovolí. som dávala. My sme to nerobili. Dovoli, my to nie sme robili, ja poviem, čo literatúra povie. Ja, ja som to tak robil. A my sme dali našem chladné voda, e, od, od, od, ožmikane, Dobre, vyžmikaná musí byť, aby nestekala. Obdali, tá malie kričo, mama, mama, za to musí byť ako <laughs> mama. Nie si dal pozor, tak musíš to urobiť. Ja? I potom sme aj ruke zbalili, a O chvíľku to išla dole. Niekedy výsledky. sa vrátila tá horúčka, to je pravda, ale zase sme to urobili. Znovu. To znamená, temperatúra musí byť pod kontrolom. I čo je veća teplota, tim lepše, rihlejše zabija, ali ne smije otići na 42, ano, a ja sam, ja sam to mal, ja sam to vjackrat mal, lebo zglubi Jasne, odchádzajú. Jasne, to, je, to už je naozaj, to človek už pripravuje dieťa o zdravie, ale týmto vlastne len o pohodu. Ale ešte, ešte jedno, nastruha sa cibuľa, dá sa do ponožky na chodidla a každé dve hodiny sa zniží teplota o jeden stupeň. Zobere sa e, palenka, Napríklad, zobere sa uh, e, poper, e, fefer. Áno, priepor, čo to je? Priepor. Čierne korenie. Čierne korenie. Pomele sa Zmieša sa, dá sa tá... Pálenka, pán, korenie, áno. A potom Gáza, na chodidlo a pančucha na to. A to veľmi rýchlo zniží že, teplotu. No takže tých možností je veľa, netreba dávať tie tabletky, lebo už môžu na začiatku toho života poškodzovať Tabletke mozog. dávajú mame, ktoré v mladosti, mladictvu nie sú e, se stretnali sa e, babským E, medicína. Áno, má... nestretli sa nikdy s takými vecami, len potom bohužiaľ asi by mali sa zamyslieť nad tým, že prečo ich potom 30 bolia klby Vieš čo? a kolena zalieha v ušoch to už potom majú tie malé deti hneď problémy. My sme to videli v praxi, že pokiaľ tomu dieťaťu hneď pri horúčke nasadzovali e, tie lieky e, proti horúčke, čiže tá horúčka vôbec nemohla urobiť svoju e, prácu, nakoniec e, to vírusové ochorenie napadlo tie kovy, takže malo to dieťa potom tú juvelnilnú... E, malo ten zápal tých klbov. Ja ano, by som ako ti, malé dieťa. Ako malé ja by dieťa. som ti ako horúčka je veľký priateľ a, s njom treba narabat ako i sa mojom manželkom. Ona je krasna, <laughs> mila, ali s njom, s njom treba sladučka, ali s njom treba naozaj, lebo njeni ti kolesterili bilini rano i veće, nigdje ne veš kad su niski, kad su visoki, a preto kad ona opita Boris, že si Jesam Jesankátko. Umil si si rodi. Jesankátko. Ožehli si tou sobu, ubližil. Jesam. A ona kaže, už nema dôvoda, aby som ťa... Hnevala. <laughs> Tak, je to, tak to s Máte to výborne vymyslené. Tak to s vysokom teplotom. Ňu môžeš držať pod <laughs> kontrolom. pod kontrolom a urobiť zázrak. Aj rakovina sa tak leči. Áno, hovorí sa, že ľudia, ktorí nemávajú horúčku a strašne sa tešia, že ja som taký typ, že ja som takmer nikdy nemal horúčku, takže to znamená, že majú rýchlejší, ako majú afinitu k rakovine. Tak ako sa hovorí aj o krvnej skupine A, že my sme nejako bližšie. Lebo máte e, e, krv, ktorá je slepená, vieš? Aha, že máme a, e, hustejšiu. Da, hustejšiu. tie vaše krvné zrnka a i crvena, a i bijela, <laughs> a ja kad kažem, a i žuta i crvena od tvoj krvi, su šetko ide, ja kad sam vidio Darkfeld, kad sam vidio, sam rekao, Bože, čo je to? A preto ja povijem, ždi kad možem, slušajte, počujte, ljudi moji dragi, píte si hlochový čaj, kedy môžete. Neko môže dostať trochu i možda vyšší krvný tlak, neko nižší, možno. To není Troška to vždy to vyrovná je srdečný tep. Ale je to Ačko. Ačko. Ačko Rozprávam jasne. o Ačko. Áno, jasne. Takže Krásne eh, popoludne vám želám a ten hlochový čaj, však hloch je dostať neustále v lekárni a pokiaľ naozaj nemáte nejaké rozbité srdce a maximálny tep, tak naozaj nám všetkým Aj pre urobí. srdce je pozor. Áno, s Ačkarmi, teda si doprajte, treba dnes popoludní, vyložiť si nohy, zabudnúť na depresiu, zabudnúť na upratovanie, zabudnúť na to, že som si doniesla zo školy diktáty, ktoré musím opraviť. No tak ich dám najlepšej žiačke, tá ich druhý deň opraviť tiež. A, takže si urobte naozaj čo najviac pre seba. Choďte do seba nielen psychicky, ale choďte do seba aj v tom, že čo ja vlastne robím pre seba tak vás budeme mať krásnu jeseň spoločnú. A to je všetko. Boris už má ruky, v ktorých drží svoje zdravie a Od odkazuje vás vám. s vašim zdravím. Áno. Buďte zdraví a držte zdravie vo svojich rukách. Nikomu nedovolte, aby vám do toho vstupoval. Katka, tvoj záver. Ak máte nejaké otázky, tak ich môžete posielať do kontaktného formulára na web stránke www.subotič.sk a prajem vám krásny zvyšok týždňa.